En taipi textoin starante. Dum la vintro, si dado ce la fenestro estas malagrabla, char au la dextra, au la mal dextra corpo parto, sentas la radiadon de la extera MALVARMO. Portien Por tien eviti, mi SERCHAS alian locon, cun pli granda distanzo al fenestro. Bonchance nia domo est suffice granda, cae tiel mi povas starigi computiloin en plurai ciambroi. En unu ciambro la computilo ne stara sur tablo cun altezzo de septec nau centimetroi, se sur cesto cun altezzo de cent quin centimetroi. Tie mi povas labori starante. Tio donas al mi plida liberezzo mi povas sen pene forlasi la computilon, por exemple plenumi iun alian heiman laboron, au nur por promeneti tra la domo, por pripensi kiel mi daurigu la vercadon de texto. Nome, mi constatis che la starado ce la computilo pli faciligas mian laboron. Mi ne plu besonas unue man scribi articolon, por poste en gin en la computilon, sed mi povas recte en taipi la texton, cun pausoi au pausetoi por pripensado au por trinki glason da aquo. Pli bonigas tiel mia penso capablo, char la sango dum starado pli bone trafluas la corpon, cae la cerbo ricevas pli da oxigeno. Sidado aliflanque causas blocadon au bremsadon de la sango fluo, cae stresso povas pli facile aperi. Se oni sidas, oni ne emas extari, char tio changas la sango circuladon, cae tiel ideoi, ciui jus estis en la capo, povas subite malaperi. Dostarado ce computilo levas la productivon de vercado. Sed ancau traduc laboro dum starado funccias pli glatte. Plei multai articoloi ja estas adaptitai traducoi. Ce traducado de texto, mi ja ne besonas pripensi, kion mi scribos en la venonta fraso. Mi vidas la traducotan texton antau mi sur la ecrano, cae quasau automate entaipas la esperantan traducon. Nur jen ca jen, mi devas halti por pripensi, kiel mi traducu certan vorton au fraso parton, au ciù mi ellassu frasoin, char ili ne estas interessai por la auscultantoi de la retradio. Ciu case, la vercado de articolo tiel ege rapide plenumigias cae ne nur la taipado estas pli facila in staranta posizio, sed ancau la voce registrado de son articolo. Ciam la texto de articolo estas preta por voce registrado, mi prenas mian compufonon, cune cun not preto en mian maldextran manon, cae tenas gin, je malgranda granda distanzo, antau mia busho. Per la dextra mano mi movas la texton sur la ecrano per la muso. Tiam mi laut legas la texton, cae registras gin sur la compufono. La prilaboradon de la voce registrajo, tiam mi plenumas ce alia computilo, sidante. Do la crea laboro ce computilo ponege funccias dum starado mi sentas pli altan produktivon kai pli juas la sukceson en tutte mia humoro serenigas kai mi estas pli inizia tema por la cetero de la tago Tial al minor povas rekomendi al vi labori al menau yen kai starante Tio ja fin fine ancao helpas la crescado de nia lingvo char iu pli agrable cae facile estas producti ion en esperanto, des pli ofte tio ocasos.